Браќа и сестра, сестри, не, не замерите ако грешам. Знаете, јас размислам на словенски, а зборам на македонски. И тука, значи, некоја заприка може да, или точка некоја на криво место да се најде. Јас се надевам дека ќе ви бидем достоен служител денеска. Посебно сум весел затоа што многу, многу, многу години помина од прв пат која стапнав преко овија pragovi i to beše 96. godina. I koga pod neko je vreme si ideme vaka na dve, tri godine dođeme sa žena, te pored najznata majka je slaba, 90 godin deneska ima. A i obično stari tuge nema što nema. Sve nekoj bolesti, vakvi i onakvi. I malce da pomognem ako se može. Baš i ovoj pat malce isto tako. Dve operacije napravio малце да се опорави сега и така натаму. И во саботите секогаш имаме таа среќа да не Господ прача на секаре. И ако знам за некои случаи од, од минатото, мене не ми пречи да ве поздрамат и од, од тие цркви кои сум бил низ Македонија, ме праќале од, од, од, од, мислим, ми давале распоред И секогаш рекле, посебно од овие малите цркви, као што се некоти не прилеп, и кој има мали број на членови, поздравете ги сите наши брачи и сестре, каде ќе стапне вашата нога. Еве, брачи и сестри, јас ве поздравувам и у нивно име, и они се уште се чувствуваат дел од Небршкото кралјество. Вас исто така, А некои работи треба да да зореат, колко ја знам, и така е било од секогаш кај човека. Човек некогаш не бил, ама баш, до крај памет. Некогаш секојаш му фален некој време. Всушност, јас запрев од почетокот да се представам, јас сум Јоже Аушер. Некога живеевме во Ljubljana со жената и 99 година продадовме станот во Лјубljana и заменавме на село. И тоа е село близу крајот Церкница. Кој знае географија, може би ќе му текне. Тоа е некако на средина од три, од три патишта помеѓу Лјубљана Постојна и Лјубљана Кочевје. Значи, од едно средишна точка. Во сушност, мене ми е поблиску река, колку Ljubljana скоро би рекол. Зашто чисто на југ на Словенија сум сега. И на 800 метра висина. Јас забрев со тие обврски, забрев да ги дам на братчите и сестрите, јас би ви покажал некои работи кои се од, од, од, од мојот крај, каде живееме сега, тоа село, можете се мислите, и Македонија е во планините многу убава, ама Словенија поубава е затоа што никогаш, ама никогаш, и овие две-три години кои беа многу сушни, не, не била исушена, не била жолта, не била она испечена, као што знаем, Македонија да биде испечена, посебно од јули понатамо, нема зеленено баш, барем у низините не. Многу редко, а кај нас никогаш нема, секогаш е зелено. И <clears throat> посебно ако е на висина, 800 метри, како што реков, И, и јас мислев, јас своји податоци секогаш и некои проповеди носам јас секогаш у, у джеп. Е, многу е добра ова технологија денеска за некои работи. Јако не сум баш многу голем пристаж, а, таа технологија може неколку, при, неколку проповеди да си носиш у джеп, вака, како, не да носиш липчиње, мивчиње, да ги натаму ама јас не се јавив на време да може да, да би се инсталирала та апаратот и, и моја грешка секако. Но, као што рековме, уште пред, пред да почнеме ова вториот дел, знаете и сами дека човекот, посебно е изразито таа наша недовршеност во книга на римјаните, Eh, je mnogo očitno zapišeno od eh, strana napostola od Pavle. Eh, ako se sečavate knjiga na Rimljane, te posebno je strašno безкомпромисно обеледание сите наши гревови, наши заспранувања, наши криви патиња, патеки и сите работи кои не се баш, баш пептен во чест и слава на Господа. Посебно в задните третина на прво поглавие на римляните многу не, не, не потресуе, кој, кој че не спомне какви сме. Ама ми ја мислиме дека овие чуда што се до, до, случува денеска, непочитување, е, омраза, нетрпение, дека е од задно време. Па не е. Дури апостол Павле пред 2000 години има запишени. Значи, човекот сам себе се повторија, повторува во го историјата. И таа историја некако чудна работа со таа историја, зашто никако ништо од таа историја да научиме. Е, многу добро би било, паметниот човек вика се учи на грешките на другите, а оној другиот на своји грешки се учи. Сега каков е, размислите сами, не? Е, веројатно нема човек на свет кој, како би рекол, е, дека не дошол до една, една заклучок, дека во светот секогаш се зборила за работи кои всушност или не постојат, или се у многу мал, мал број. Например, ќе ми да ја кажем некои такви работи. Например, љубов, мир, духовност, духовно пристап на човека, верност, заупање. Доберба, доберба, понизност, скромност, послушност, поштеност, искреност, од, простување, е, вера и многу други работи кои Толку многу пати низ наши медии, дали е тоа филм, дали е телевизија, дали било кој други номини, било што, толку пати се повторувани, дека избледиле, немат више таа вредност, нема таа содржина. Например, нема песма да не зборе за љубов. Нема некој докторски фил дека некој, некој доктор да не се појави кој е алтруист, човеколюбец, кој е пожртвовано работа. Знаеме многу добро денеска какви, какви, какви пореви ги, ги терат докторите, какви пореви полицајците, какви пореви судиите ги, ги, ги терат во тие професии. Најчесто се многу непоштени. Некои да се забогатат, некои заради поради чеса, некои поради слава. И сега, ми да треба во тој свет да се снајдеме. Вика, љубов. Што вика у, у, у, у Прва Коринчани 13 поглавие збори о љубовта. И знаете цел список како, како љубов треба да изгледа. Ама на крајот 13 поглавие, 13 стих, збори дека што основнува на крај? Надежда, верата и љубовта. Од сите тие три најголема е љубовта. Значи, љубов е таа што треба да биде сол на христијаните. Вика тамо еден стих, бидете сол на земјата. Дали таа сол може да биде и неслана. Што е функција на солта? Да соли, да заштити, да конзервира, да, да, да даде вкус. Значи, солта има поише видови на својата функција. Христијанот, колку видови на функција треба да има? Рековме, вера, понижност, потрпение, проштевање. Многу работи, кажавме, кои или се присатни, или се отсатни. Ако имам ова, не ми треба она. Ако имам две баму, можам да пуштам три таму. И така некако, секако, цело време нешто манипулираме, калкулираме. <clears throat> Се ќе ви кажем една ствар, од пракса, зашто сите, сите мои проповеди, каде се е та се, се поврзани со пракса. Денеска прв пат во редовите наши адвентистични е мојата внука по сестра. Млада девојче, студентка на философска факултета. И сега ја викав и мајка да дојде, јако многу пати беше на мои проповеди, Ама пред две години ми постави едно прашање. Вика, зашто јас да одговарам за нешто што не сум сторила? Ако сум ја скршила, прекршила прва или втората господова заповед, зошто да одговарам за шеста и седма заповед? Ти мене ме веќе ме осудиш како пропадна, пропадна случај, дека сум веќе мртва. Јас сакав да го дадам денеска тој одговор, ама други го искочи, ја ќе го одговорам дома. Ама пошто черката тука, ќе ја кажам, и она да може да разбере. Браќи се спри, тие калкулации што ги имаме мија меѓу себе, дека ово смеем, ово може, ово не може, сум украл, ама не сум украл милиони, сум украл десетинара. Ама не де, колку ќе украдеш, че ти биде просмено. Не му ти пишува некаде, воопшто, не 10, не 10 милиона. Не, не кажува цифра колко, ама смееш да крадеш, која не смееш да крадеш. Не смееш, едноставно не смееш да крадеш. Не смееш прелюба да правиш. Е, ка се случи. Ама нема тоа еднашка се случи. Ти веќе си духовно мртв. И сега, дали си умрал заради една заповед, или заради други пет, свеерно. Мртов си. Мртов си едноставно, зашто вика, казната за греф е смрт. Казната не можеш да ја промашиш, ама да се не знам уште што и како. Едноставно, таја е. А да си е, една си е, една си е напред, си напред уште други. Су мука, су напред прелюба и она <laughs> деветата и десетата ушо фина комшика, леле, шо би било фино, не? И она не пожелувај. Што рече апостол Павет времено, Вика, дур не сум го запознал законот, не сум го знаел гревот. Зашо гревот е, законот е огледало за гревот. Зашто он ни каже што е за Господа, што е за христијан издава. Јас секогаш викам, христијан е многу тешко да бидеш. Многу тешко. Зошто? Е, ќе се прекинам. Исто во една вака црква, исто ми поставија камера, а јас сум си навички на това да си Не да само шетам, ама оној брат беше многу фин. Вика, ако ти шетај си, ја ќе шетам по тебе. <laughs> Ќе бртам камерата по тебе, ова многу е висок, ајде, не може. Ќе се ме хендикипира овдека. Добро. <laughs> Е, вика, која че христијанинот, како би требал да биде? Потрепешлив, любезен, овамо, тамо, лебо, сите ја работи, сите тија квалитети ми ги знаеме на памет. Кој е способен меѓу денес денеска тука да кажеме? Некој, било кој, дали е на работа, дали е на улица. Некој се возбуден, некој се нанервен, а бе конј му на да бе магарено, бе, бе да ти се ова, ти се она. Ако бе, ако, и магарен се, фин убав па животен, кој ќе му каже така? Конј, И да, тоа живот најбеше, убави конеш, што му пали на конјат. Не, него обично како врачаме? Кој? Ја кој? Ти магар, ако сум јас кој? Не знаеме да артикулираме веќе христијанско. Значи, не да врачаме. У најдобра случка се случува да, барем за uzme nekoj ključ na, na, ustata i ne, ne kažu vam ništa, to si mislime svoje, on si tera svoje. Samo, <clears throat> ko što beše uvodnite zboroj, kako će dajme ulje, maslo na oven i žeravica na glava? Baš tako. Ako be ako. Magare, išo fino životno. Em, em pokorno, nekaj pad malce tvrdo, tvrdo glava, malo je. Петка. Да, драги мои брати и сестри, наши реакции се многу непредвидливи. Се да, да, се, да се вратиме, ајде да не мислите дека ќе ми спиете тука, Библиите у руки, и ќе се свртиме на Филипијаните 2.15. На второ не упозорува да бидеме светло. Ајде уште една за светло да прочитаме Матеј 5.14. Матеј 5.14 има? Изволи. ne može da se grad što se navode na vrh Sigurno. Se slagate tako deka je? Ja znam deka se slagate. Samo kako to izgleda deneska u praksa? Da bideme svetlina, da bideme uzor, da bideme, ajde ne kažem idealama, ideali se to ma se poviše ciljevi koji ne može baš da da se dosegnati. светост е светлоста на христијанство. Светост таја која и што? Што прави болниот кој иде на, на, на речемо на онкологија? Он е, он е, он е болен од рак. Што му треба нему да може да се излечи? Некој Некои рај да и ракови се, се излечуваат, да, да се бидеме најасно. Шо има кемотерапија, има радиолошка лечење, зрачење и така натаму. Тој зрак, радиолошки, дали го гледаме? Кој действува? Само го чувствуваме резултатот низ некое време. Го чувствуваме действување на тоа зрачење, зрачење тоа че се подобри ситуацијата, сме се оздравеле, сме се оправиле и сме се станали на ноги, може би. А, дали Духот Господов делува на сличен начин, тоа сигурно веќе знаете, ама како е тоа у пракса? Затоа, дали ќе му вратиш на оној, кој ќе ти рече кон ти магаре, или ќе му речеш, ако би убава животно, Духот Господовот се, се проекцира преко нашето ведење, преко нашата е, пријазност, потепезливост и љубов. Кој е кој е мисионер или кој е апостол денеска? Дали има некој одговор или некој своје мнение? Как, кои луѓе се тие? Какви луѓе се тие? Викаме се мисионери, евангелизатори. Де, некои ги викат евангелизатор, тој е всушност мисионер. Евангелизира во одредени моменти на одредени краиште. Така значи, тоа се луѓе кои немат всушност некој свој приватен живот. Тоа се луѓе кои одат од крај до крај и шират речта на Господа. Ја шират како? Прво, да биде така како што се шика. Да, да биде нешто кој ќе биде занимлив за некои е, циљани групи, центри, кои до, те, до тогаш не биде тоа. Зашто го кажам тоа? први, прво пред време, ко, ко се сретнахме, пред да се сретнеме со вистината, доаѓаше еден, тај мене јас имам печатница, и доаѓаше еден од адвентистична црква, ни порачуваше тие полки светописамски. И сега баш жена ми беше тогаш работеца, јас ја онака трчање лево-десно, па вика, му вика на тој пастор, Павле, Лепник, знам пастори, барем за литература, ни села, Унија и така натаму. И вика, али е готова, ве мажена вика, ма денеска не успеам све да завршам тонлите, утре сабота све ќе биде на, на време. А вика, добро, па ќе дојдам у понеделник. Е, вика, зашто понеделник, толку се трча, врза, дај, зашто се па не, у, у, у сабота, која ќе биде на време. Па вика, читаш Библија? Хе, читаме и не читаме. Епа, кој ќе прочиташ, ќе ти биде јасно. Па не рече не бев, не мев. Е, сега, прво ме натера да читам Библија. Зошто? Тој не сакал суботата да ја земе материјалот. Зошто? му сабота му е поинаков ден него не на И сега, јас ако се појавам како мисионар у некој, некој крај, кој одстапува од нивни норми, постанува центар на пажња. Ама јас можам, морам да бидам така христијански взгоен, васпитан, да бидам примерен на, на господовото царство, на господовиот закон. Да, да, да, да видиме сега понатаму која е главна сила, тоа уште мал, пред малце рековме, која е главна сила која ја гони таа та цела, цела работа на, на евангелизација, на вери, на богослужја, на духовност и се тоа. Вие сигурно нема човек овдека, а и ни сите наши адвентистични заедници, кој не е слушал за Лука 15. Обично, пастор кој ќе ми дојде со Лука 15, сум рекол, а овој па не се спремен, Лука 15 можеш да го вртиш, сукаш, како знаеш и умеш. Нема што не сум слушна деке за тоа Лука 15. Во сите облици, сите витои, сите, се нешто поинако, нема, нема, нема више што ново да ми каже. Дали Лука 15 вистина не може што ново да се каже? Лука 15, замислите го, во време и крај каде сме мија денеска. Време и крај на тој Лука 15 би изгледала денешно време така. Била една фамилија, татко, мајка, два сина. И седнале да ручат. И на мадиот му пука филмот и вика, слушаме, стари, Абе, кој ќе те чека тебе ти да крепнеш? Па бе, како си, како метозален, да за никаде. Бе, едино, кај тебе шо вреди? Вреди паричката. Е, да ми е мене таа пара, ма зашо би, би ужива, бе, би, би бил главен лорд. Татко по татко, знаете како ја цртани филмови изгледат, ја Том и Джери, па оној буго, од носници, од уши му, пареа му шиба притисок, 250, не 220, липа притисок. Што? Не на мен, не на мајко, еден магар, еден што та та та та та та та та дур се, тој те носе под моја маса, има да биде така јас како ќе се, ма не ти како што сакаш. Така, така, вратата тупена. I ovo je dan tako da, da ne bude u, fokus i pokratak i on vrata da tupete pozadni ceno. Sinot, udira, Ama to je udiranje vakumsko. Misliš od šarki vratite će iskočat. Pominuje vreme. je vreme i to i mladi od kako je da je, ne mu se pokori, ne mu otide na tatkom, ne, ne, ne mu se baš niti pročka, niti ne znam što, не, не, не, го занима многу, остварува, па, дозорува, остварува своја фамилија, има своји деца, има све тоа, тоа. И сега доаѓа до еден момент, во една ситуација. Е, мајко, вика. Добро, ше татко. Тоа што јас го доживам сега, татко ми доживуваше од мене. Ама, Да идам да му се простам. Ле, ле, кој ќе го слуша? Па ќе ми почне да ми попуе. Ти реков така беше. Ти ово та та та та. Ама ја та та та. Ајде, како било до сега, нека биде од сега. Шо ќе му идам да се понзу. Тоа е Лука 15? Јас мислам дека не. Ама денеска е тоа така. Зашо Лука 15 има една поанта што редко когаш некој ја забележува. Детето што отиде, отиде. Прво, му даде на детето нешто што воопшто не му припаѓа. Он е се уште жив, никакво богатство, никаква половина, нити ништо. Му дава, несебично, од любов. Цело време, колко беше отсатен, он по списанијата на сестра Вајт, секоја вечер седел пред капија и чекал дали ќе се појави на брегот Сенца, сино дали му се враќа. Цело време, колку било да било да е тоа време. А не е баш мало шум дошол до свиња тамо, но чувар на свиње. Трето, и тоа е не баш мала работа, тој, татко, се супростави на законите, не би рекол Господев, ама на Мојзисови закони се супростави. Зошто? Најмалиот син што направи со својата геста? Кршење на петата Господова заповед. Петата Господова заповед беше ключна заповед за односите во, во, во милијата. Он не го издава синот на свештениците, на лебиандите, Не ги издава на никој. Он го сокри гревот, го сокри гревот на син му, зашо? Рачун за грев е смрта. Би требал да го каменуват. Не му, бе, не му бе толку важен, не законот, Не му бил важен нити, нити обичаите, нити Мојзесови закони правила, само неговиот син да биде спасен. Да живее. Зашто колку се уште живее, има шанса да се поправи. Тој момент до го дочека тој татко. Дека тоа дете дозорено, се по, по, свиткала глава надоле, се покорило и бара проштевање. Значи, во, де, во детето имаме неколку фази. Прво е да схватил дека така не одивише натаму. Од како пошел, све подоле, подоле, подоле, дошел до е, чобан на свини. Второ, се од, донесе одлука де, да, за промена. Трето, стануе и одлуката почна да извршва. Четврто, на тој што му сгрешил, проси да му прости. Моли да, да, да му прости. И петото, па живее во идила на љубовта на татвото. Дали имаме мие денеска takvi tatkovci i majkovci. Ne znam. Mnogo ni život, ni kom, kaj komši, rodni, ni vamo, tamo. Mnogo sve po, poviše od kako sama ta ljubav. To se kaugi za imoti, kaugi za e, parče zemlja, parče kvadrati na stanu sve nekoja kalkulacija, nekoja materijalnost i nekoja барање на свој просперитет, како што се овие современи тајкони профит за секоја цена, без обзир на последици. Има и кај нас исто ослабенија, поред сите тие позитивни закони, кои ги, из, из, ги извртуваат законите, ги плячкаат народите, работниците, и затварат и никому ништо. Најголеми претријатија што беа, СЧТ Словенија градбено предпријатие, а, а, градбено Марибор, Веград Целја. Тоа беа најголеми градбени предпријатија во Словенија. Сите отидоа во банкрот кога ги исплячкаа. Работниците беа од Восна, беа од Хрватска, беа и од нешто и од Македонија. Обично македонците печобарите идат кај мали предпријатија, од кај самите македонци има доста предпријатија. Ама тој јадник, по година дена не зима плата. Се знае да то некој што е, се те беше појам. Тој, тој датум плата па да пукне. Или Веград, било што. Ама денеска нема више ништо друго освен калкулација во светот. Зашто го спомнав ја од почетокта на прва рим, послание на римляните предпоглавие? Значи, сето тоа, што некогаш се случувало, свигревови за наши лични желби, искорштивање човек на човека, злоупотреба на секој вид и на секој начин, тоа се ден денеска се повторува. Ја да направиме еден мал квиз, па ќе ви требат свети писма. Јас тој квиз го нареков во размислување. Значи, да ве потакне на размислување. Да видиме, е, сега вака, тој, што не му служи на брата свој, кој го гледа, како може да му служи на Господа, кој не го гледа. Први, прва на Тесалоничани 5.15 Имаме Да. Да. Во се. Значи во се. Кој не, му, не го слуша брата својега кој го гледа, не може да биде послушен на Господа, кој не го гледа. Друга Коринчано 2.9 Има? Да? Да. Зошто он напишал што? Дали сме послушни во се, ама комун се? Дали само на Господа или на браќа и сестри кои со кои живеат? Ili su eh, eh, roditelji eh, u čijem semestvo se nauči čovjek. Bilo koji. Sve koji ima sa jedan semestvo. ne došao ne, ne, tiste <laughs> otroke prinašam. Štrt. Roda. Da, roda, roda. Roda, vi kad nekakvi nosate da. Ама ниједна рода не донесла таму кај нема фамилија. Али баре, морал да биде татко и мајка. Па била венчани или не венчани. Значи, да видиме се понатамо, Кој не е понижен на својот брат, кој го гледа, не може да биде подреден на Господа, кој не го гледа. И тоа, че имаме тука во Филипјаните, друго поглавие, трети стих. Други некако бара први Петров лист 5-6. Тука сте два така. цитата. Да. Изволи. Да, Филипјани. Не правите ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност светете се еден друг за поголем од себе си. Амен. Овој други цитат, има некој прв Петров лист? Не? Ајде да ви го прочитам ја на словенски. Вика, понижајте се тореј под могочно Божјо роко да вас повиша об своему часу. превод, понижете се, демек, од Господва јака рака. Да може да ве узвиси во своје време. Не? Добро. <clears throat> Кој не моли за опрост својот брат, катери, кој го гледа, нема ни да може да, да го моли Господа, кој не го гледа. Ефежани, четврто поглавие, 32 стих. Да. Бидете добри милостиви, почитавајќи се еден на друг, како што и Бог ви прости вам Амен. Значи, како Бог ви прости во Христа. Значи, централна личност за наше спасение не е никој и ништо друг, освен Исус Христос. Исус Спасител. Исус е тој, не би рекол баш дословно, вика дека пасторите се мостови до рајот, а прашање дали они сами ќе влезат во рајот. Доста пати имаме такви дискусии, ама сигурно Христос е веќе во рајот, а нема, нема поголем мост по кој луѓето се се во можност да стапат во рајот. Има многу нормативи, а највише нормативи, нај, највише тешки нормативи се стануваат и се случуваат од, од човечка страна. Знаете ви дека во еврејското, во Талмудот, има за сабота толку правила, Да прво не можеш да ги прочиташ. 1420. Кој ќе ги запамти? А камо ли да ги почитува? Ама джабе и за тија правила, браќа и сестри. Зашто нема човек а да не изврти нешто и да не го сврти на своја страна и на свој начин. Викал едно правилата, правилата. Ништо ново на саботен ден не пренесој преку прак. Че знаеле доста пати евреите по пат назад од богослужие да земат овошје, овој, она или леп од пазар, а овие трговците, пошто ги знаат, ќе платат. Нема овој момент, не треба плати. И сега, да не пренесе нешто ново преку прак, му вика на жената или на синот, заслени од другата страна на прагот, и не го пренесе и го, го фрла. Ајде сега, стапне му реп. Значи, човекот е таков хипокрито е неверојатно. Значи, така, сам себе се лаже. Има такви примери во Талмуд, да, да, да, точно кој што се насмејавте вие сега, ама цел ден смешки ка, ка 15. Неверојатно, неверојатно. Јас имам читал некои работи, па стварно е несмислени. Неживотни. Наш Исус Христ беше животен. И ден денеска е жив. И он знаеше многу добро да ги учи своите ученици. Дали <laughs> има една <laughs> to e, e, e, znad dosta pati da ga citirat, da, da povlećat jedna, jedna teza i opravdano, koja se rodi Isus, bilo znaneno na pastiri, ne im bilo znaneno na bogataši, ne im bilo znaneno na kraljevi, na plemići i što ti ja znam, tamo bogati trgovci, nego na jednostavni mali narodi. I мудроста, за солта, преска што ја кажавме, дали знаете кому била кажана во тој момент? Кој, кој, кој беше ова негова публика? Народ. Народ. Обичен народ. И он ги учи големата вселенска мудрост дека треба да бидат со, со многу намени, со своја вера, со своја љубов и со своја работа. Да треба да бидат, треба да бидат е, е, мудри. Треба да бидат да бидат прилични, да, да, сподобни. Погодни. Значи, да, да, да оно што представува, да е стварно представува со чест и слава. А, нас живот некогаш, што реков уште у почетокот со мојот јазик, има заперка и, и, и, и, и, и, и, и точки таму кај не треба да биде. Знаете дека интерпункција во Светото писмо е многу подоцна направена, околу, околу 1050 година. Порано немаше овие стихови броеви и точки. И она, како хевриското писмо, старо хевриско писмо не познава интерпункција, посебно како и хевриското, така и арамејскиот писмо. Ама тоа не му пречеше на, на, на, на, на луѓето и на народите да не го разберат. Без точки и запети, они го разбраа живиот збор. Ја ќе ви кажем една работа. У старот, стариот закон, Мозесов закон, пишува една, ен цитат вика, ја својот закон ќе го запишам во срцата твое. Значи, во срцата на, чред, на, на, на чредо, стадото моје не пишува дали ќе биде анведетеист, дали ќе биде католик, дали ќе биде православен, ќе биде муслиман, дали ќе биде хиндуец. Пишува дека ќе биде негово стадо со законот негов во негово срце. <clears throat> ова, јас знам дека во живот нема ни случајности. И ова што е внук, внуката сега тука не е случајност, се зашто, зашто и јас не се че повикам за сведок, она че искочи овдека ќе дајете еден микрофон, еден микрофон ќе дајте, дојди мајде, дајде. Вие знаете дека во префеглоста, тука се Во претеклот еден многу убав и добар, добар пејач, Тоше происка. Ако ништо друго за тоа, Тоше происка, се знаеше дека беше и по свој начин верен, и на свој начин многу волен човеколюбец, алтруист. Колку беше ти стара кога ти се случи прометната? Смртенава? 15 години. 15 години беше стара. Кој те најде? се проески. Точно проески, што направи. А, се понуди за помош, беше со мајка ми во болница и така. И се нудеше цело време за помош, се слушавме по телефон. Она е маца скромна. А сушност, како баш кажуеше мајка и незина, Тоше Пројски од ден на ден, секој ден одеше во болница и прашуваше како е мајка. А на крајот више вика сестра ми, а бе и он беше млад на време, не? Толку доста помлад, тоже беше, не? Да, да. да. И сега беше рече мама, дека, а бе јас сум докторка, не ти треба да диде доаѓа секој ден, знаеш, дека ќе се грижам за течетото мое, така? Не? А бе детке, што одговорил? Па, сакаш да доаѓа, знам дека сакаш да, да доаѓа. Да и вика, детке, па јас сакам да доаѓа. Е, мене ме занима како ќе биде, како ќе се избеќа, да ќе се избеќа тоа. Да. Така беше? Да, да. Бак, да, хвала ти. Имате тока со живо. Дека стадото Господово е во срцата и не во зидоите, и не во припадноста. Дали католичкото стадо едстварно верно стадо, кога го крстат, обопште не знае дали е крстен, не е крстен. Бебе го крстат. Дали се случило, дали не се случило, може го лажат. Тоа знаеме со светописемски крст како оди таа работа. А и овие наши, и ваши, и онаши, знаеме какви да бидат, иако се отишле на бањање, на крст со потопување. Туш рече еден пастор, како сам га крстио, тако сам га покопал. Не се промени. Шо ќе ти тебе крст, ако немаш желба да се промениш, Ако немаш желба да го отвориш срцето, да ти влезе неговиот закон. Еден од такви примери е тој Проши Проевски. Други пример, знаете дека и вашиот покојниот бивши председник на државата имаше многу добра навика пред седници, пред состаноци, така натаму, да се се покликне, да, се, да моли Господа за мудрост. Кој бара мудрост? Оној што ја знае мудроста Господова. Он што ја знае силата Господова. Он кој ја бара милост на Господова. Јас ако сум сам себе доста, сам себе си пун, кој ми треба мене? Јас знам дека братот им е доста ситуиран, ама во светот, во западниот свет, не се затвараат црквите. Зошто? Зашто се стандардот е толку повисок, духовноста е толку пониска. Јас сум си сам себе газда, си имам своја плата, си имам своји приходи. Е, у Словенија се случува, жена го му дава клоца на муж му, мужот, затоа што има помала плата од нејзе. Ало, каде живееме сега? А две деца, фамилија. И човекот сака неќе, отиде тамо, изгубил служба, отиде у поштари, Разумеш, и се поштарската плата, јако инженер, не више, не, доби, не добијаше више таква соодветна служба. А, што ќе ми се сега ти можеш? Јас можам сама без тебе. Ту, Петар, ајде надвор. Да, тоа е, у Словенија можда не е толку масона, ама у западниот свет е масона. Све преку калкулација, све преку, преку рачуница. Све тоа се рачуна колку можам да те искористам и колку можеш да ми бидеш во полза. На е тоа. Колку е поголемија колку е независност материјална, толку е поголем поголем егоизмот. Толку поголема јас имам своја плата, имам своја пензија. Што ми требаш ти мене бе? Ето, и така почнува. Ако мисли некој дека е попаметен од джаволот, се излажа. Веќе паднал во негова стапица. Паднал во тој момент кога мислил дека е попаметен од джаволот. Затоа што джаволот му се покажал дека е овој попаметен, ма ќе ми дојдеш на, на, на, на, на, на, на, на, на, на лизгалица. Ама јас, како Христос обученици, како Христосов припадник, верник, негов брат, пријател, слуга, сум појан од дјаволот. Не со своја сила и не со моја способност, туку со Господова. Првото водило да ни биде во, во животот, брачи и сестри, љубовта. Знаете како, дека у грчкиот јазик, кога се пишеше тие писма, беа из ден денеска, а постат четири израза за љубов, кој ми го приведуваме само со еден израз. Љубов имате многу поинако, по, по, по точно дефинирани видови на љубовта во грчкиот јазик. Знаете дека, јас многу време го барав четвртиот израз – Сорге, сорге, го бара планиц, тие лексикони го бара богара, а, а, а, а тоа сорге треба да биде нешто како фамилиарна љубов. Имате филеј, имате ерос, имате агапе, имате сорге. Соргете аз не, го, не сум можел да го најдам со години. Што треба да значи? Дури у еден стар лексикон, <laughs> не знам си од кога го најдам. Со, современ јазик воопште не се појавува. Да, таа љубов е голнина сила, главна сила, моќ на, на овој свет. И свет на кој Господ владе. Иако изгледа вака без владеје, без влада, не е без влада. Све си има свој цел и све си има свој смотра. Значи, Се треба нешто да се случи. Во книга, во книга на, на Откривение имаме многу убави цитати за тоа. Не? Е, вика <laughs> таму еден цитат од Откривение, тој што работел добро, нека поработи понатамо добро, тој што работел слабо, не и понатамо нека работи слабо. Зашто тој што работа и крта, во крта му е слабото, тешко дека че засака да работи добро. На жалост е така. Брачи и сестри, јас не знам кога ќе се видиме едниот пат. Тоа е у Господот ми раце. А, а ќе ми биде мило. Јас сушност денеска не сум баш у прави елемент. Прво, затоа што ме хендикепира с камерава. Друг пат има да тамо ќе ставиш камерата, ја тука доле ќе бирам. Зашто јас не знам, не сум статичен проповедник, јас сум динамичен проповедник. Така да, љубовта, е, мислам и се надам, че се изрази и, и во тој смисол едниот пат. <laughs> една, една, едно искуство, што ќе ви кажам, е, понизноста. Понизноста е една од наши големи болки. Понизноста е една од нашите болки кои некако не сме спремни да се понизиме и или да се спуснем под нивото на, на братот, сестра или на времето, на случката и така. Пред многу години имавме да... Ја, у, иако не бев уште крстан, нема да верувате, јас имам проповеди пред крстан. И знае дека не сум крстан, ми, ми давам можност да, да слушам. И, на, вика, ти си, веќе и со глава и брада, са, она кој ќе се капеш, ќе, се, ќе се искапеш, веќе. Ето, погашуваш. И на, на, на, на една проповед завршивме и нормално се поздравуваме, како што е обичај беше. И вика една сестра, мажот и незин донесе, Роми. Па вика, абе брат и сестра, ја и жена ми бевме, па вика, ајде дојдете кај нас. Да, дојдеме, да ама е, нема што да ве послужиме. Сиромашни сме. Може на чашка вода? Еј, леле, мене ми се стисна срцето. Значи, толку сака да бидеме заедно. Толку сака да се дружиме, а се чувствува се чувствува запоставено. Не толку, ама призадето не срам, беше срам, ама погодена беше, дека нема со што да не послуши. И та, ја викам, како нема да дојдеме, стварно, и отидовме, и ден денес денесме се добри пријатели, иако сестрата имаше многу трагедии ни животот во, во понатамо тоа, од тоа време на сечката, сечавањето. Драги брати и сестри, нека Господ ви води. Јас се надевам, се надевам, од срце се надевам, дека овие редици, овие празни места што се се уште тука, дека ќе ги напомнете. Мене не ми е важно, а и на Господа сигурно, дали припадате на оваа унија или дивизија, дали припаѓате на не знам си кого си, зашто нема ни пале, ни кефа, нема ни тоа. после само Господово спадал. И тоа спадал да ваша должност, моја должност, за сите нас е должност Тоа да, стада да се помножи. Ама да се помножи со нашето мисионирање, со нашето евангелизирање, со нашата љубав, по потрпежливост, со страјност. Сето тоа треба да биде еден дел од наше секојдневие. Јас поминував два-три пати поред нивна куќа. И сега сестрата Маце ме искра. Е, зашо не дојде порано бе? Знаеше дека сме тука? <laughs> Pa vikam, gdje dojdem? A ja sam imam jedno staro 90 godini tamo, <laughs> koja me brže je vtorden ušte u doskora se poparila, pa e, sekve vtordena pa na, na, na, na prevrski, pa operacija jedna, pa operacija druga. Se ja mace pr, na me, mace vreme pati me. <sighs> Da, dragi vaći sestre, nema ništa povo nego ko će vidiš puna crkva. Ама црква која се работуе, која не, не се работи за тоа да се бори за, за функции, не да се, да се бори за е, да биде член на одбор, да, не се, него имаме укопорена сестра која е, колку знам таа црква постои, она е од први до заден ден до ден денеска джакон за господова вечера за жените. Никој подрван не може да го, тоа, да го припреми. Она со чисто срце. А вика, не ме ставете ми ја на јас тоа не знам. Ама ова знам. Препроста женска, беше работничка у Симос. Ајде Работничка у Симос беше. И ден денеска, она е најфантастичен джакон за, за, за е, многоперачи, што не викаме, У Војводина не свикат многу перачи, не знаете тоа? Овде ка саботари, па нововеци, па не знам што. Јас имам сетното, луѓе од Војводина викат многу перачи. Да, и имаме разни примери. Секој има свој талент. Ама да и тој талент да, да, да излезе на видело, да се покаже со, со резултат. Не, не, не, не, е, не е секој роден за да биде реторик, да биде говорник, да биде е, е за, за проповедалници. Ја многу години не бев е, не сум се усудил на преповедалница да застанам. Првенствено, кога ги слушаш некои пастори кои се верзирани, ванте, намте, а, е, вика, јас ни, ни, ни за мали прст не можем да се фатам. Ама, кога почнам со браќа и сестри да разговарам после проповета, лево десно, што рече? Знаеш дека не знам што збореше човека, бе? А, викам, тука сме. Значи, имаш докторати, имаш магистери, имаш и се и се што дипломи, вакви и онакви, ама она што го презентираш е само доказување на една лична способност не да се заживи во, во животот. Јас, ако бидем господова волја и моја велика среќа, да пак служам тука, по со години, Па не се години, кој знае што ќе биде. Може утре да, да умре, па, па морам да дојам па. Е, да, да ќе ви покажам дека како е небешкото краљество едно краљество жив пример како Словенија и Македонија и други можат да, да, да сработуват да се спаси една душа. И таа душа е била спасена, зашто знам дека кога се крсти, после една недела умре. Браќи и сестри, Бог нека ве благослови. Се најдобро би спожелувам А и кажа што да се повторам, јако немам никаква намера и желба да се повторам, ама напуните ги овие купи. Не заради вас, заради честа Господова. Зашто нема ништо поголемо од тоа. Јас барем не сум го видел. А вие како знаете? Господ нека ви биде со вас во Христосово име. Амин.